Շարունակվում է հացահատիկայիների բերքահավաքը։ Հին շենում ապրողները աշխատասեր են իրենց հողին նվիրված։ Ադրբեջանը հարևանների հետ ամենալարված հարաբերություններ ունեցող երկրների շարքում է։ Սոսեբ մանկապարտեզի համար նոր շենք է կառուցվում։ Լևոն Հայրապետյանը պետք է ազատ արձակվի։ Լիսաբոնում կազմակերպվել է հայկական երկու բարի դասընթաց։ Այսօր հեպատիտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Հենրիխ Մխիթարյանը կմնա Բորուսիայում։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հուլիսի 27-ին եւ լույս 28-ի գիշերը հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 210 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ հրետանային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 2700 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը համարժեք պատասխան են տվել հակառակորդի նախահարձակորցություններին եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հանրապետությունում հուլիսի 27-ի դրությամբ այս տարվա Բերքի տակ կատարված հացահատիկային մշակաբույսերի հնձի ենթակա 45075 հեկտար ցանքատարածություններից հնձվել է 42574 հեկտար։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակցի հետ զրույցում նշել է Արցախի գյուղնախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը եւ ավելացրել, որ հացահատիկայինների այս տարվա բերքի ցուցանիշները նախորդ տարվա համեմատ ռեկորդային են։ Վերջին մի քանի տարիների առումով Բերքի նման բարձր ցուցանիշներ Արցախում չէին գրանցվել, ասել է Վիլեն Ավետիսյանը եւ ավելացրել, որ համախառն Բերքը կազմել է 114349 տոննա, իսկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 26.9 ցենտներ, նախորդ տարվա 11 ցենտների դիմաց։ Ընդհանուր առմամբ հնձվել է 22969 հեկտար ծորեն, 17883 հեկտար գարի, ինչպես նաև 1721 հեկտար հաճար։ Ծորենի համախառնբերքը կազմել է 64145 տոննա, հեկտարից 27.9 ցենտներ, նախորդ տարվա 11.3 ցենտների դիմաց։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հին շենում ապրողները աշխատասեր են, իրենց հողին նվիրված։ Պատմում է Բելլա Լալայանը։ Շուշիի շրջանի հիշենում կարծես թե ամեն ինչ կա նորմալ կյանքի համար։ Ապրոստից գյուղում չեն դժգոհում, գյուղաց աշխատանքը արդարացվում է սպասված եկամտով։ Լեռնանիստ գյուղում ցանկատարածությունները այդքան էլ շատ չեն։ Այս տարի հեկտարից առավելագույնը ստացվել է 43 ցենտներ ցորին, իսկ միջին բերքատվությունը կազմել է 18-ից 20 ցենտներ։ Համանքի ղեկավար Սամվել Սարգսյանի խոսքով հացահատիկայինների մշակությունը պարտադիր է մեկ պարզ պատճառով՝ հացի համար ալյուր է պետք հացտուկ թխմուկտա արնամակ, ազանլող շենետկերմա արնամամ։ Այս որդը քանի կիլոմետր քնան հաց արնեմ իրինով։ Պահին չնանամ։ Չեմ են հին ավանդոտն են պահամում։ Հին ավանդույթները, որ այդպես սերնդեսերունդ փոխանցվում են հինշենում, մշակութային ոչ նյութական արժեքներ են դարձել, որոնցով էլ հպարտանում են հինշենցիները։ Եթե ուզում եք կարակ ուտել, ուրեմն պիտի խնոցի հարենք ուրիշ կերպ հնարավոր չէ։ Կես կատակ, կես լուրջ ասում է համայնքի ղեկավարը։ Ի դեպ նա համայնքի ղեկավարում է 2006 թվականից։ Ափսոսանքով է հիշում իր երիտասարդության տարիներին գյուղի աշխուժությունը, որ հիմա միայն հուշերում է մնացել 44 տնտեսություն ունեցող հինշենը 200 բնակիչ ունի ունի, իսկ դպրոցում 9 աշակերտ։ 30 35 թվերն էլ էս տենը կառուցված։ Երբ հերթալալ Սովետին տայնում։ Էս 92 թվականի շարժումը որ թվեր նորից եկալն, ստեղ էլի երբ հերթալալ։ Դպրոցի համար ամենալավ տարիներին աշակերտների թիվը հասել էր 300-ի։ Այս տարբերությունն ունի իր բացատրությունը կապված է արտագաղթի հետ, կապված է տարիք հարաճ ժողովրդի մծմահանման ջահելնել։ Մեր ծնելությունը շատ ակի ծնվում չի, բարձալի չի։ Արտագաղթի պատճառները համակյա ղեկավարը դժվարանում է ասել։ Գյուղական գործն արդարացվում է, կապն ու հերահաղորդակցությունը կա, շրջենտրոնի ու մայրաքաղաքի հետ կապող ճանապարհը նորմալ։ Իսկ մնացողները աշխատասեր են արարող ծերացող գյուղի վիճակը արդարացնում է գյուղապետը։ Հիմնական եկամուտը մեղվաբուծությունից է։ Գյուղում կա 1300 մեղվափեթակ։ Մեր լոբին ու մեղրը հավասարը չունեն Արցախում, դրա համար ինչքան արտադրում ենք, սպառվում է թե Արցախում, թե Արցախից դուրս բարձաբանում են գյուղապետը։ Անասնապահության ցուցանիշների մասին Սամվել Սարգսյանը նույնպես գոհնակությամբ է խոսում։ 200 խոշոր եւ մոտ 500 մանր եղջերավոր ունեն։ Գյուղատնտեսական այս ճյուղը նույնպես հերանեկարային է հինշենում, քանի որ մսի ու կատնամթերքի իրացման խնդիրել չունեն։ Բելլալալայան այսօր Լևոն Հայրապետյանը պետք է ազատ արձակվի Աննա Ղուկասյանի անդրադարձը Ազատություն Լևոն Հայրապետյանին փոխել նրա խափանման միջոցը Կարքախոսով եւ Միասնական երթով հանդես են եկել մեր հայրենակիցները ինչպես Երևանում, այնպես էլ մի շարք երկրներում։ Լևոն Հայրապետյանի պաշտպանության համար կազմակերպվել են երթեր դեպի Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատուն, Մարդու իրավունքների պաշտպանության գրասենյակ եւ նախագահական նստավայր։ Ռուսաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը բազմիցս խոստացել է ժողովրդի կողմից ներկայացված նամակները հանձնել հասցեատերերին։ Սոցիալական ցանցերում բացվել են բազմաթիվ էջեր ի պաշտպանություն հայ բարերարին։ Անտարբեր չմնաց նաև Արցախի մտավորականությունը։ Արձագանքը եղավ Վանաստեղծ Արցախի ազատամարտիկների միության հայրենիաց պաշտպան թերթի խմբագիր Հայաստանի եւ Արցախի գրողների միության անդամ Ռոբերտ Եսայանի հուսո աստղ հայ մեծ բարերար Լևոն Հայրապետյանին բանաստեղծությունը։ Բանաստեղծությունը, որը նվիրվել է Լևոն Հայրապետյանին, գրվել է 2014 թվականին սեպտեմբերին։ Լսելով նրա բանտարկության մասին, մեզ ցավ ապրեցի, հատկապես այդպիսի հայրենասեր մարդուն թրիշկի պահին հարվածել ու նրան զրկել իր հայրենիքին ծառայելու հնարավորությունից, դա ինքնին մեզ ցավ էր։ Ես փորձեցի այդ ցավը արտահայտել իմ բանաստեղծության մեջ եւ այդ բանաստեղծությամբ աջակցել մեծ բարերարին։ Ես միշտ էլ մտածել եմ, որ բանաստեղծությունը ունի այն ուժը, որ ոչ ոք չի պատկերացնում, որ բանաստեղծությունը ինքը հենց զենք է, ուժ է, բանաստեղծությունը գրվելուց հետո ես այն ուղարկեցի Վիկտոր Կանապլովին, ռուս բանաստեղծին եւ նա կազմակերպեց այդ բանաստեղծության թարգմանությունը ռուսերեն։ Հետագայում երկու բանաստեղծություններն էլ Լևոն Հայրապետյանի եւ իմ նկարի հետ միասին տեղադրեց իր սայթում։ Լևոն Հայրապետյանը համարվում է ամենախոշոր ներդրողը Արցախի ժամանակակից պատմության մեջ։ Գործարարի միջոցներով վերակառուցվել է հայկական հրճակավոր Գանձասարի վանական համալիրը, որը ներկայումս Ղարաբաղի ամենաբարեկարգված սրբավայրերից մեկն է։ Միջոցներ են ներդրվել Վանք գյուղի վանական համալիրի շրջակայքում տեղակայված ենթակառուցվածքների զարգացման գործում։ Լևոն Հայրապետյանը իր վրա է վերցրել նաև հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղու մի հատվածի շինարարության ծախսերը։ Թվարկածները հայորդու կատարած գործերի մի մասն են։ Այս օրերին աշխարի տարբեր կողմերից հայության բարձ բարձրացած բողոքի ձայնը կրկին ապացուցում է հայրենիքի սիրով ապրող բարերարի ճակատագրով մտահոգ է ողջ հայ ժողովուրդը։ Աննա Ղուկասյան այսօր Հայ օկնության միության Ստեփանակերտում գործող Սոսե մանկապարտեզի շենքի վիճակը վերջին տարիներին վատթարացել էր։ Մասնագետների խորհրդով որոշվեց կառուցել նոր շենք։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Շենքի կառուցման ֆինանսավորումը մեծապես կհոգա հայօգնության միության կենտրոնական վարչությունը։ ԼՂ իշխանությունները եւս կաջակցեն։ Կա նաեւ պայմանավորվածություն, որ կառավարությունը մինչև շինարարության ավարտը ժամանակավոր կտրամադրի մի այլ շենք, որ เป զի մանկապարտեզը կարողանա շարունակել իր գործունեությունը։ Մանկապարտեզի տնօրեն Նելի Ղուլյանի խոսքով մանկապարտեզի շենքը ինչ շենք է, նախկին քաղաքի թիվ 6-րդ մանկապարտեզի տեղը ասեմ որ աշխատանք սկսելուց առաջ կատարվել է նորոգում, սակայն այդ նորոգումը ինչ որ չափով չի անպատասխանել պահանջվող պայմաններին եւ տարիների ընթացքում բարձ է որ շենքը դարձել է ոչ պիտանի երեխաներ պահելու, դաստիարակելու, մեծացնելու համար։ Հայոց միջան կենտրոնական վարչությունը, կենտրոնական վարչականները իմանալով ստեղծված իրավիճակը որոշել են որպեսի Ստեփանակերտի սոսեմակապարտեզ ունենա նոր շենք։ Աշխատանքները այդ այդ ուղությամբ սկսված են, ստեղծված է հատուկ հանձնախումբ եւ կենտրոնական վարչությունում եւ Արցախի միավորում, որոնք պետք է զբաղվեն այդ հարցերով։ Նորակառույց շենքը կունենա մեծ դալիճ, կարևոր նպատակներից է լինելու ստեղծել միջև 3 տարեկան երեխաների ու նրանց ծնողների համար շփման դաշտ, այսինքն երեխաները խաղերի միջոցով կմերձենան իրար, ծնողներն էլ կշփվեն իրար հետ։ Ի դեպ, նման ժամանցի կազմակերպման ձևերը վաղուց կիրառվում են մի շարք երկրներում, ինչը նպաստում է փոքրիկների արագ զարգացմանը։ Շատ ուրախ կլինենք, որ բիզիների երեխաները իրենց մանկության այդ մի քանի տարիները հասկացնեն ավելի լավ պայմաններում, ավելի գեղեցիկ կահավորած նոր շինքային պայմաններում։ Մենք շատ շնորհակալ կլինենք բոլոր հովանավորներին, որոնք թեկուզ մի լումայով օգտակար լինեն այս գործին։ Հիմա քանի երեխա կա մանկապարտեզ։ Այս տարի մանկապարտեզ հաճախել եմ սեպտեմբերից 105 երեխա, այս պահին մանկապարտեզ քիչ երեխա է հաճախում, որտեղ դպրոց հաճախող երեխաները արդեն ավարտել են։ Նշենք, որ նոր շենքը նախատեսվում է 120 երեխայի համար։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության Սփյուռք ամառային դպրոց ծրագրի Սփյուռքի երիտասարդ առաջնորդների եւ լրագրողների դասընթացի մասնակիցներին։ Հանդիպմանը ներկա էր Սփյուռքի նախարարի տեղակալ Վահագն Մելիքյանը։ Շավարժ Քոչարյանը մասնակիցներին հանգամանալիս ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը, տարածաշրջանային եւ միջազգային խնդիրների նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումները։ Հանդիպման ավարտին Շավարժ Քոչարյանը պատասխանել է հյուրերի հարցերին։ Ավստրալական հետազոտական ինստիտուտներից մեկը հրապարակել է հարևանների հետ ամենալարված հարաբերություններ ունեցող երկրների վարկանիշային ցանկը, որում Ադրբեջանը նշված է առաջին հնգյակում։ Այդ երկրների վարկանիշը կազմելու համար ինստիտուտի աշխատակիցները առաջնորդվել են մի քանի չափանիշներով, հատկապես կայունության եւ իրավիճակը գնահատել 1-ից 5 միավոր համակարգով։ Հարևանների հետ ամենալարված հարաբերություններ ունեցող երկրների առաջին 5 հորիզոնականում են Ուկրաինան, Սիրիան, Հյուսիսային Կորեան, Լիբանանը եւ Ադրբեջանը, որտեղ իրավիճակը ինստիտուտը գնահատել է 5 միավոր։ Իրավիճակը 4 միավոր է գնահատվել 11 երկրներում, որոնք են Հարավային Սուդանը, Սոմալին, Սուդանը, Պակիստանը, Լիբիան, Հարավային Կորեան, Իսրայելը, Էրիթրեան, Իրանը, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը եւ Հայաստանը։ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը գնահատվել են որպես իրավիճակով 3 միավոր ունեցող երկրներ։ Դանիան, Նոր Զելանդիան, Իսլանդիան եւ Շվեյցարիան հարևանների հարաբերությունների իրավիճակով գնահատվել են 1 միավոր եւ համարվել հարևանների հետ ամենակայուն հարաբերություններ ունեցող երկրներ։ Հունիս-հուլիս ամիսներին Հայրիկ Մուրադյան հասարակական կազմակերպությունը Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում կազմակերպել է հայ ավանդական երկու բարի դասընթաց։ Այն տեղի ունեցել Գյուլմբեկյան հիմնադրամի այգում գտնվող բացօթյա ամֆիթատրոնում։ Միջոցառումը անցկացնելու համար տրամադրվել են անհրաժեշտ ձայնային տեխնիկական սարքավորումներ, որոնց շնորհիվ հայկական երաժշտությունը մի քանի ժամ հնչում էր Լիսաբոնյան հրաշալի այգում։ Չնայած Լիսաբոնում հայերը մեստիվ չեն, բայց յուրաքանչյուր հայ, ում սերտում ու հոգում կենթանի է հայկական մշակույթը, մասնակցել է կազմակերպված միջոցառմանը։ Մասնակիցները հիմնականում ուսանողներ եւ աշակերտներ էին, ինչպես նաեւ նրանց ծնողները, որոնք անտարբեր չեն հայկական երկու բարի հնչյուններին։ Հուլիսի 28-ին շատ երկրներում նշվում է հեպատիտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը։ Վիրուսային հեպատիտը առողջապահական համակարգի լրջագույն խնդիրներից մեկն է։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների այս խումբը հեպատիտ A, B, C, D, E ախտահարում է 100 միլիոնավոր մարդկանց ամբողջ աշխարհում, լյարդի սուր եւ քրոնիկ հիվանդություն առաջ բերելով եւ տարեկան գրեթե 1.5 միլիոն մարդու կյանք խլելով։ Տվյալ պահին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով հեպատիտով ախտահարվել է մոտ 2 միլիարդ մարդ, այսինքն երկարագնդի ամեն երրորդ բնակիչը։ Որոշ երկրներում վիրուսային A հեպատիտով երբևէ հիվանդացել է բնակչության մեծ մասը, իսկ բնակչության 10-րդ մասը B եւ C հեպատիտների վիրուսակիր են։ Հեպատիտով վարակումը կանխարգելելի է, սակայն մարդիկ պարզապես չգիտեն ոչինչ այս հիվանդությունների եւ դրանց կանխարգելման մասին։ Այդ պատճառով հենց տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացումն է օրվա հիմնական նպատակը։ Առաջի անգամ օրը նշվել է 2008 թվականին հեպատիտի դեմ պայքարի միջազգային միության ջանքերով։ Ֆուտբոլասերների համար Դորտմունդի Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն ու հարձակվող Պիեր Էմերիկ Օբեմայեգը հաստատել են թիմում մնալու իրենց որոշումը։ Դորտմունդում մնալու որոշումը իմն է, շատ նպատակներ ունեմ, ուստի մտադիր եմ ամեն ինչ անել ապացուցելու, որ լավ ֆուտբոլիստ եմ, ասել է Մխիթարյանը։ Վերջին շրջանում իտալական լրատվամիջոցները հաճախ էին անդրադառնում Մխիթարյանին, շրջանառվում էին ֆուտբոլիստի Յուվենտուս կամ Ռոմա տեղափոխվելու մասին լուրեր։ Ըստ բրիտանական տրանսֆերային ընկերության 2015-ի տվյալների Հայաստանի ազգային հավաքականում ամենաբարձր տրանսֆերային արժեքը ունի Մխիթարյանը՝ 18.48 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Իդեպ այն նվազել է 2013-ին Մխիթարյանի տրանսֆերը կազմում էր մոտ 24.2 միլիոն ֆունտ։ Օբամեյանգի տրանսֆերային արժեքը 19 միլիոն եվրո է 2015-ի փետրվարի 4-ի դրությամբ։ 2013-ի հուլիսին Մխիթարյանը 4 տարվա պայմանագիր կնքեց Բորուսիայի հետ, գործարքի գինը կազմեց 25 միլիոն եվրո։ Մինչ այդ երկար ժամանակ Լիվերպուլն էր փորձում իրականացնել հայ ֆուտբոլիստի տրանսֆերը, բայց ակումբները չկարողացան համաձայնության գալ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն առանց տեղունների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 16-ից 21, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպարվեց։